بسم الله الرحمن الرحيم أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك kako je moguće da iko od ljudi to tako svata i razmišlja da će isto biti vjerniku i nevjerniku da će isto biti onome koji vjeruje u Allaha Đelešanuhu i čini dobra djela i onome koji čini nered na zemlji. Ako dobiješ i u svojim rukama uzmeš haram, makar ga i sav podijelio, ništa ti neće biti primljeno. Ništa ti od toga neće biti primljeno. Sve što uložiš, nikakvog bereket u tome nećeš imati. Zato, braćo, treba svaki vjernik da se zadovoli sa onim što mu je dozvoljeno, što mu je od halala, jer u halalu je vraćao neovisnost od harama. Makar imao ti malo i imetka i malo od nekog položaja i malo uopšte od unjaluka, ali ako ti je to halal, onda zasigurno ti ćeš osjetiti slas u tome i zadovoljstvo u tome i bit ćeš zahvalan Allahu Đelešanuhu i održavat se u tome kao jedan čvrst i dobar mu'min svome gospodaru i nećeš imati potrebe za haram.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 Dao je Allah uzvišeni vjernika i nevjernika. Dao je iman i dao je kufar. Dao je ono što je štetno i ono što je korisno. I mnoštvo još toga što predstavlja stvari koje su jedna drugoj oprečne. A sve je to dato da bi čovjek kroz sve te stvari bio iskušan i proveren koliko on istinski vrijedi i kolika je njegova iskrenost u odnosu prema svome gospodaru, odnosno da li u njemu ima toliko vrijednosti da bude od stanovnika dženneta gospodara svjetova ili nema toga u njemu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže svom vjerovjesniku sallallahu alaihi wa sallam nestez billa yastawi al-khabith wa at-tayyib wa law a'jabaka kathratu al-khabith reci nije isto ono što je zabranjeno ono što je ružno i ono što je dozvoljeno to jeste ono što je lijepo ولو اعجبك كثره الخبيث pa makar te iznenađuje mnoštvo onoga što je zabranjen fattakullaha ya ulil albab lallakum tuflihun zato se bojte Allaha ovi koji ste razumom obdareni da biste ono što želite postigli u ovom kuranskom ajetu braću Allah uzvišeni je ukazao na jasnu podjelu između onoga što je dobro i što je korisno i onoga što je štetno i što je zabranjen, što je negativno. Zato vidimo da Allah uzvišeni ističe u ovom ajetu jednu stvar koja će biti prisutna u svim vremenima. A to je da će mnoštvo tog habitha tog ružnog i zabranjenog uvijek biti prisutno. Da će u svim vremenima toga biti puno. I zato kaže svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem makar te mnoštvo toga i čudilo a'đebek makar te čudilo mnoštvo toga koliko ga ima Zato kroz mnoga vremena je pokazato, kao što je to danas jako vidljivo, braćo, da upravo mnoštvo tog habita, tog ružnog i zabranjenog, nastoji se prikazati ljudima u jednoj odjeći s kojom se hoće to uljepšati. Zato kažemo, ako ovaj habit postigne brojnost, zasigurno mora doći vrijeme kada će se pokazati njegovo pravo lice i kada će se razotkriti to njegovo svojstvo, a to njegovo svojstvo jeste ružnoća i jeste zabranjenost toga. Zato mu'min, kada gleda u ovu stvar, on nikada ne prilazi stvarima gledajući u njihovo mnoštvo, niti samo u njihovu vanštinu, već mu'min gleda u ispravnost te stvari. Makar ti stvari bilo malo, ali ako su one ispravne, makar njihov okoliš i ne bio tako lijep, ali nađe da je takođe unutrašnjost toga lijepa i da daje svoj miris i svoju ljepotu, a ne samo vanštinu. I to je svojstvo mu'mina, da mu je lijepa i njegova unutrašnjost i lepša nego njegova vanština, ali i da se na njegovoj vanštini pokazuje također ta lepota, ta lepota u kojoj on u stvari je celokupan i živi u tome. Dok je svojstvo munafika da se gizdaju i prikazuju svojom vanštinom, da su lijepi Međutim, unutrašnjost njihova je prljavština i to je smrad koji se danas ili sutra otkrije i pokaže onima koji čvrsto vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. U ovom ajetu, braću, riječ Al-Habith označava sve ono što je ružno. Označava ružne osobe, označava ružan govor, označava ružna jela i pića, to jeste haram jela i pića, označava ružan imetak ili haram imetak i sve što dolazi od ružnog potpada, potpada pod ovu riječ i ovaj izraz el habif. Tako ćemo uz Allahu Đelešanhu pomoć noća spomenuti neke stvari koje je Allah Đelešanuhu spomenuo u svojoj časnoj knjizi, praveći razliku između između onoga što je lijepo i onoga što je ružno, a u smislu i cilju toga da što bolje razumijemo granicu koju je postavio Allah subhanahu wa ta'ala slanjem svojih poslanika i svojih knjiga na zemeljskoj kugli. Jer mi znamo, braćo, da je islam došao da razdvoji između haka i batila, između istine i laži, da je islam došao da razdvoji između dobra i zla, između pravog puta i zabluda. I na tom putu znamo da se sve podijelilo. I došlo je do podijele čak između roditelja i evlada, pa je na jednoj strani otac primio islam, sin nije primio islam. Ili sin primio islam, roditelji nisu. Ili jedan brat primio islam, drugi nije. I tako dalje. I vjera Allaha Đelešanhu je došla s tom podjelom. I zato u mekanskom periodu, u mekanskom periodu, kako govori Al-Miktad radijallahu ta'ala anhu, kaže, ashabi su nišanili na svoju braću i svoju rodbinu prstom koji nisu bili primili islam nišanili na njih govoreći da su to nevjernici govoreći da su to nevjernici na taj način se odričujući njih i onoga na čemu su oni i ukazujući na propast svakoga onoga ko ostane na kufru i koji se ne prihvati vjere Allah subhanahu wa ta'ala Govoreći uzvišeni gospodar o podjeli između dobrih i loših ljudi, braćo, kaže u svojoj časnoj knjizi Nestezbilla أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُ Zar da vjerniku bude isto kao grešniku? Ne, njima neće zasigurno biti isto. Njima zasigurno neće biti isto. I kaže subhanahu wa ta'ala أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobra djela kao sa onima koji prave nered na zemlji? Zar ćemo postupiti sa bogobojaznima isto onako kao sa grešnicima? U ova dva ajeta, braćo, vidimo da Allah Đelešanuhu kroz jedan način pitanja koje u sebi ima jednu dozu čuđenja. Kako je moguće da iko od ljudi to tako svata i razmišlja da će isto biti vjerniku i nevjerniku. Da će isto biti onome koji vjeruje u Allaha Đelešanuhu i čini dobra djela i onome koji čini nered na zemlji. Pa je prve Allah Đelešanuhu nazvao da sto to mutekije, one koji, koji se boje Allaha Đelešanuhu, a druge, one koji čine nered i fesad po zemlji, nazvao ih je Allah Đelešanuhu grešnicima. Pa kako to može biti isto? Kako može biti isto? I kako da Allah uzvišeni postupi i sa jednima i sa drugima isto? Kako je to moguće? Međutim, u ova dva ajeta Allah Đelešanu ne ističe ko to u stvari tako govori. A ovo Allah Đelešanu pita na taj način zato što među ljudima imaju oni koji govore da će isto biti jednima i drugima. Da im je da dunjaluk jednima i drugima, pa na tom dunjaluku imaš i vjernika koji su siromasi, a imaš i nevjernika koji su siromasi. Imaš i vjernika koji su bogati, imaš i nevjernika koji su bogati. Pa zato neki od ljudi govore bit nam isto. Kao što nam je vidiš dato na Dunjaluku, isto tako će nam i tamo. Kom je dato ovdje, bit će mu dato i tamo. I tako dalje, o čemu Kur'an časni, također govore iznosjeći ono što oni govore među sobom. U suratu Al-Ajjasi kaže Allah subhanahu wa ta'ala nastazbillah Am hasiba alladhi najtarahu sejiati أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine da će im život i smrt biti isti kako loše rasuđuju pa je ovdje Allah Đelešanhu otkrio ko su ti koji govore da će biti isto vjernicima i nevjernicima dobrima i lošima onima koji nose svoj iman vjeruju čvrsto Allaha Đelešanu i čine dobra djela i onima koji čine nered na zemlji dakle to su oni koji čine zla djela koji čine loša djela šta rade kada saznaju i vide da su oni ti koji rade i uspostavljaju nered na zemlji pa budu opomenuti i pozvati u islam onda kud oni se okreću počnu da da govore o tome da im je dato na dunjaluku slično kao što je dato vjernicima čak nekima mnogo više i mnogo bolje nego vjernicima i tako dalje i onda ih tera šeitan dalje da snuju i sebi trasiraju tu stazu i ka ahiretu i tako dalje da će im isto tako biti udjeljeno i na budućem svijetu, a onda onda i šetan i odvodi do te granice da počnu sumnjati i u samog svog gospodara subhanahu ta'ala da on uopšte postoji i da postoji sudnji dan i proživljenje i da postoji dženet i džahennem. I zato ovdje vidimo kako to Allah subhanahu wa ta'ala razotkriva, razotkriva i završava riječima sa ema jahkumun kako loše rasuđuju kako loše rasuđuju ti koji tako sude i tako zamišljaju da će se dogoditi da isto bude onima koji čine zla djela i onima koji čine dobra djela i da će im biti isti život na ovome svijetu i da će im biti ista smrt i da će im ista biti i smrt i zasigurno to je ono što je nespojivo sa pravdom Allaha subhanahu wa ta'ala i ova granica razdvajanja ova granica razdvajanja između dobra i zla jeste ovdje jeste ovdje usmjerena samo isključivo na razdvajanje između mu'mina i nevjernika i munafika i ostali koji se svrstavaju na drugoj strani i neće se prihvate vjere Allaha subhanahu wa ta'ala Isto tako, braću, Allah Đelešanuhu nas je obavijestio u svojoj čestnoj knjizi da nisu ista dobra i loša djela, već da tu postoji ogromna razlika. I kaže, uzvišeni ste zbila, وَلَا تَسْتَوِ hasanatu wala سَيِّئَ Nije jednako dobro i hrđavo djelo je jednako dobro i hrđavo djelo. Zašto? Zato što dobro djelo je ono koje ti je Allah Đelešanuhu naredio i koje će biti čovjeku štit na sudnjem danu od vatre džehennemske i bit će jedan od razloga ulaska u džennet i bit će ono što Allah Đelešanuhu voli i što nagrađuje i što umnožava i odgaja vjerniku na sudnjem danu pa će čovjek mu'minu Allaha Đelešanuhu doći na sudnjem danu, pa će mu biti prikazata njegova dobra djela. Pa čovjek ih neće prepoznati. Pa će reći, ja, ja se ne sjećam da sam ovolika djela imao. I da sam nekad ovo radio. Pa će mu biti rečeno, da mu ih je Allah uzvišeni odgajao isto onako kao što neko od ljudi odgaja svoje svoje deve pa u početku možda ima jednu devu pa mu ona rodi još jednu, pa onda dvije rode još dvije i tako se to odgaja dok u jedno vrijeme čovjek nema krdog deva ili druge stoke, bez obzira o čemu se radilo ovdje i kakav se primjer uzeo, ali Allah uzvišeni to dobro djelo prima i nagrađuje ga od 10 do 700 i više puta od toga. Pa se ono umnožava zato ga mu'min na sudnjem danu skoro neće prepoznati da je to njegovo djelo dok šta se dešava sa lošim djelima dešava se to da ono nema nikakve vrijednosti i umjesto da ima nagradu ono ima kaznu i kao što kaže Allah uzvišeni na sudnjem danu وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْثُورًا i pristupit ćemo njihovim dijelima i u prah i pepeo ih pretvoriti. Zašto? Zato što nisu bila dobra. Nisu bila ona dijela koja prima Allah Đelešanu. Nešto im je falilo od, od šartova. Da li je falio ispravan šehadet? Ili je falio ispravan nijet? Ili to dijelo nije bilo urađeno? Shodno sunetu poslanika sallallahu rehi wa sve jedno. Bilo koje od ovo troje da fali, to dijelo neće biti primljeno kod Allaha Đelešanuhu i bit će odbačeno i bit će uništen i neće čovjek od toga imati nikakva hajra na sudnjem danu. Također, braću, Allah uzvišen je ukazao na podjelu između ružnog i lijepog govora. Na podjelu između ružnog i lijepog govora. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala u suratu Ibrahim Nestezbilla Alam tera kejfe darab Allahu methalan kalimatan كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ je kao lijepo drvo. Koren mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Tu'ti ukuleha kulle hinim bi idni rabbiha. Kaže, ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ A Allah ljudima navodi primjer da bi pouku primili. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Nema opstanka. I vidimo, braćo, da je ovdje uzvišeni gospodar spomenuo važnost lijepe riječi, odnosno tog govora koji je tajib, koji je dobar, koji u sebi nema onoga što je ružno. Nema onoga što je ružno bez obzira da li ovdje sad se radilo o tome da čovjek govori istinu ili da čovjek nema vulgarnosti u svome govoru da čovjek uči Kur'an čini zikr Allahu Đelešanuhu i tako dalje i tako dalje dakle jednostavno taj govor koji je tajib koji je lijep on je poput drveta koje, koje je čvrsto vezano svojim korenom za zemlju a grane su mu, kaže, prema nebu. I daje svoj plot u svako vrijeme kojemu Allah Đelešanhu odredi. Njegov gospodar Subhanehu wa ta'ala gospodar svega. I takva je lijepa riječ i ispravan i istinit govor. On ima sa sobom svoju sigurnost i on ne može da se lako slomi. On ne, ne može da se da ga nestane. Ne može da padne i da ga prekrije laž i da tako ostane. To je nemoguće. On ima svoju snagu i svoju čvrstinu i takav govor, takav govor može da nosi samo samo srce mu'minsko i prsa mu'minska i to ne priliči niti može kod drugi da da nosi. A zbog čega to nosi mu'min? Zato što je to izgradio radi Allaha dželle Đelešanuhu kao što je radi njega povjerovo i radi njega čuva granice koje mu odredio gospodar svjetova naredbama i zabranama. Dok u primjeru lošeg, lošeg govora jeste primjer drveta koje je iščupano sa površine zemlje, a mi znamo da ono ne može dati ploda i od njega ne može biti hajera, i tome nema opstanka i takav je govor takav je lažan govor i neistinit govor i govor u kome nema nema hajr izvijestio nas je Allah uzvišeni braću da se lijepa riječ ili lijep govor penje ka Allahu Đelešanu rekavši nestezbila ilaihi jas'adul kelimu tajibu wal amelu salihu jarfeu K njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo on prima. K Allahu Đelešanuhu samo lijepa riječi i dobro djelo on prima. I ništa mimo toga. Ako u govoru ima laže, ako u govoru ima prevare, ako u govoru ima neistine i svega onoga što kvari lepotu jednog govora, to se odbacuje i to se ne prima kod Allaha Đelešanuhu kao što se ne prima ni dijelo koje nije od tajibata također braću nije jednak ružan ili haram ili lijep halal i metak poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvijestio je da Allah uzvišeni prima sadaku samo iz lijepog imetka a ako je iz ružnog imetka on je onda ne prima. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada rob podijeli sadaku iz lijepog imetka, iz halal imetka, a Allah prima samo ono što je lijepo, ono što je halal, milostiv je prihvati svojom desnicom. Milostiv je prihvati svojom desnicom i ovaj hadis mu tetako na lej. Ima muslim u svom sahihu beleži od prvesnika sallallahu alejhi ve sellem predaju u kojoj kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah ne prima namaz bez abdesta, niti sadaku iz utajenog plijena, to jest iz gulule. A gulule je, dakle, ono što se ukrade ili utaji od ratnog plijena, ili se bespravno uzme iz državne kase. Allah uzvišeni ne prima sadaku iz takvih sredstava. U musnedu imame Ahmeda, braćo, od Ibnes Uda, radi Allah, se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, rob neće zaraditi imetak iz harama ili na haram način, pa od njega potrošiti, pa mu to blagoslovljeno biti, niti će od njega sadaku podijeliti, pa mu prihvaćeno biti, niti će ga baciti, ostaviti za svojih leđa, a da mu to neće biti put na obskrba za džehennem. A da mu to neće biti put na obskrba za džehennem. Dakle, kada čovjek to uzme sebi, kada to uzme sebi, i natovari se tim haramom, onda bilo što da uradi od toga nema koristi osim štete. Niti može to da podijeli, jer i ako ga podijeli nećemo biti primljen Niti da u nešto uloži, u tome mu neće imati nikakvog bereketa. Pa čak kaže i da to ostavi za svojih leđa, da ga ne koristi. Neće to učiniti, a da mu to neće biti obskrbom za džehennem. Ne možda se što ti tako. I ovo je upozorenje jako da se povede računa o imetku kakav je i kakav dolazi čovjeku u njegovim rukama i čime se čovjek koristi. Također, braću, Allah uzvišen je napravio razliku između lijepih i halal jela i pića i ružnih jela i pića. Jer Allah uzvišen je dozvolio ono što je lijepo i dozvoljeno tijela, a zabranio je ono što je ružno. Kaže uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala, opisujući svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, wa Nestez billah, وَيُحِلُّ wa yuharrimu وَيُحَرِّمُ al الْحَبَائِثُ Kaže, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im jela zabraniti. To jeste jedna jedan od zadataka poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nad ovim umetom bio je taj da dozvoli ovome umetu ono što je lijepo od jela, a time i od pića, ali i da mu zabrani ono što je ružno, ono što je ružno od jela i od pića. Islamska ulema govoreći razlog ove podjele ili zabrane haram jela i pića, rekli su da uzimanje toga ostavlja ružan trag i uticaj na srce čovjekovo, na njegovo tijelo i ponašanje, dok korištenje halala u ishrani ostavlja lijep trak i lijep uticaj na čovjeka, njegovo tijelo i njegovo ponašanje. Allah subhanahu wa ta'ala obraćajući se svojim poslanicima kaže ne ste zbila ja ejuha rusulu kulu minat tajib, minat tajibati wa'malu saliha o poslanici dozvoljenim se i lijepim jelima hranite i dobra djela činite Pa ako vidimo da Allah uzvišeni svojim poslanicima, a oni su mu najpreći i najbolji i najvredniji od svih ljudi, naređuje, naređuje im da koriste i da se hrane lijepim i dozvoljenim jelima i da čine dobra djela, šta onda preostaje sljedbenicima poslanika, osim i ono što je što je naređeno i poslanicima, kao što ćemo vidjeti iz primjera ili iz hadisa Ebu Hureyre radijallahu anhu koji prenosi da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam uzvišeni Allah je lijep i prima samo ono što je lijepo i uzvišeni Allah je zapovjedio vjerovjesnicima ono što je zapovjedio i poslanicima vjernicima i ono što je zapovjedio poslanicima pa je rekao uzvišeni o poslanici dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite a onda je kaže rekao Allah uzvišeni ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaknakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun o vjernici jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni pa vi se samo njemu klanjate zatim je kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo čovjek koji dugo putuje raščupane i prašnjave kose kako pruža svoje ruke prema nebu govoreći ja rab, ja rab, gospodaru moj, gospodaru moj, a kaže hrana mu je haram i piće mu je haram i odjeće mu je haram i zahranjen ili zadojen je haramom, pa kako da mu se udovoli i da mu se dova primi? Kako da mu se udovoli i da mu se dova primi i ovu predvoj bileži imami muslim. Smisao je, braćo, dakle, ovog hadisa, da je uzvišeni Allah čist od svake manjkavosti i nedostatka i da prima samo lijepa djela, a to su djela koja nemaju, prime se onoga što ih kvari, kao što je licemjerstvo, oholo, samoljublje i ostale vrste širka, te da od sadake prima samo ona koja je lijepa, koja je iz halal i metka i od govora prima samo onaj govor koji je, koji je lijep i koji je sačuvan onoga što ga kvari. Kaže uzvišeni gospodar, nestizbila ilaihi jas'adu l'kelimu tajibu wal amelu salihu jerfeu. K njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo on prima. Zatim, braćo, trebamo znati da Allah subhanahu wa ta'ala prima od ljudi samo onoga koji je lijep, a to je mu'min jer je mu'min sav dobar. Mu'min je sav dobar. Razlog njegove dobrote jeste iman u njegovim prsima. Taj iman jeste ono što se pojavljuje na njegovom jeziku od učenja Kur'ana i od učenja i činjenja zikra, od izučavanja korisnih nauka i tako dalje, i ono što se pojavljuje na svim organima njegovog tijela kojima obožava Allaha Đelešanuhu i čini dobra djela. I zbog toga je mu'min dobar sav. Sav je on tajib. I zato Allah uzvišeni od ljudi prima samo samo mu'mina koji je sa takvim imanom koji mu se pokazuje na svim njegovim dijelovima tijela. Sve ove lijepe i dobre stvari, brać, ove tajibate Allah Đelešanuhu prima, kao što se to ispominje u hadisu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, u kome kaže etahijatu lillahi wa tajibat. Pozdravi Allahu Đelešanuhu i lijepe stvari on subhanahu wa ta'ala prima. Trebamo znati, braćo, da od najvećih stvari pomoću kojih vjerni postiže lepotu i dobrotu dijela, jeste da mu hrana bude lijepa. To jeste da ono čime se hrani, da to bude halal. Jer će na taj način čovjek uljepšati svoja dijela i ona će mu biti dobra zato što se sačuvao čega? Sačuvao se harana a jedna od najvećih stvari s kojom čovjek kvari svoja djela i sprečava da ona budu primljena kod Allaha Đelešanuhu, bez sumnje jeste nečuvanje harama, već korišće, korišćenje harama i nevođenje računa o tome šta se uzima u ishrani, šta se uzima u oblačenju i tako dalje i tako dalje. Kao što smo ovo vidjeli u hadisu kog smo prije citirali vezano za čovjeka koji je u potrebi ogromno prašnja raščupane kose dakle čovjek koji je ostao bez osnovnih sredstava i onda kad je došao od tog stepena digao ruke Allahu Đelešanuhu i moli ga moli od nje a Allah uzvišeni šta mu spominje spominje mu ono što sprečava njegovu dovu i da se bude njemu udovoljilo. Hrana mu haram i odjeće mu haram i piće mu haram i zadojen haramom i kako da mu dova bude primljena? Kako da mu dova bude primljena? Ovo je velika prijetnja za svi u njih. Zašto? Zato što kada čovjek traži od Allaha Đelešanuhu po svaku cijenu nešto i ne traži halal način da dođe do toga Allah će mu primiti dovu kada, kada je on tome iskren iskren si tražiš možda će te Allah želišan u neko vrijeme čuva toga ali kada si ti opredijelio se potpuno za to i više ne vodiš računa da tražiš samo halal i da se čuvaš haram, već samo tražiš da dobiješ nešto. Pa makar ono bilo je haram, onda za sigurno si ta vrata biti otvorena. Kada si se tako čvrsto predijelio za taj haram, Allah Đelešanu će te otvoriti ta vrata. Pa ćeš dobiti taj haram i to će postati ono s čime ćeš s čime će se dobro patiti i namučiti A Allah zna možda da ti to bude i temelj drugim haramima i drugim zabranama Allah Đelešanhu koje ćeš na tome na tome postaviti. Zato, braćo, treba svaki vjernik da se zadovoli sa onim što mu je dozvoljeno, što mu je od halala, jer u halalu je, braćo, neovisnost od harama. Makar imao ti malo i imetka i malo od nekog položaja i malo uopšte od luka, ali ako ti je to halal, onda zasigurno ti ćeš osjetiti slast u tome i zadovoljstvo u tome i bit ćeš zahvalan Allahu Đelešanuhu i održavat će se u tome kao jedan čvrst i dobar mu'min svome gospodaru i nećeš imati potrebe za haram. Videćeš da nećeš imati potrebe za haramu. Pa da kažeš kao što mnogi danas, nažalost, među muslimanima govore, e ja sam došao u takvu situaciju pa moram posjegnuti za haramu. Moram ovdje uzeti olakšicu pa ću prekršiti ovu fetvu. Dođe prvo pa pita za fetvu, a onda kad mu kažeš da je to haram, onda kaže, e, kaže, ne poznamo moju situaciju. I onda šta radi? Umjesto da se drži onog halala, pa makar malo bilo toga on žudeći za mnoštvom i ne gledajući da li će to mnoštvo biti halal ili haram, on se odlučuje na, na neke korake s kojima će pregaziti i prekršiti granicu Allahove uzvišene vjere, a toga će se dokopati i onda će se pravdati da je to bila za njega ruksa i da je imao, imao pravo tu olašicu da uzme i da se time okoristi. Međutim, šta je stvar? Stvar je da dok si u granicama Allahove vjere, da dok ne činiš grijeh Allahu Đelešanu i ne koristiš se haramima, znaj sigurno da možeš kao mu'min da obstaneš. Možeš kao mu'min da obstaneš i sa to malo halala, bez obzira koliko ga bilo, možeš obstati. Jer obskrba, to je isključivo Allahovo pravo i on daje kome hoće koliko hoće i uskraćuje kome hoće koliko hoće zato tvoje nije da tražiš od Allaha Đelešanu da, da ti da puno već je tvoje da tražiš da ti da halal pa kada dobiješ halal bilo koliko da ga ima od njega ćeš imati korist zašto? zato sve što uložiš u tome ćeš imati bereket sve što potrošiš na sebi svoju porodicu, od toga ćeš imati nagradu. I kori se na ovome na budućem svijetu. Sve što uložiš na Allahom Đelešanom u putu i s time učiniš bilo kako dobročinstvo, bit će ti primljeno kod Allaha Đelešanom. Dok, ako dobiješ i u svojim rukama uzmeš haram, makar ga i sav podijedio, ništa ti neće biti primljeno. Ništa ti od toga neće biti primljeno sve što uložiš nikakvog bereketa u tome nećeš imati i kao što vidio smo iz hadisa koga bilježi imami Ahmed taman i da taj haram na kraju baciš da ga više ne koristiš kaže nećeš ni to učiniti a da ti to neće biti obskrba putna za džene zato mu'min treba da svati da je u halalu neovisnost od harama i da traži kod svog gospodara halal pa makar tog halala bilo sa sasvim malo. Zabranjujući braću Allah subhanahu wa ta'ala neistini govor kaže u svojoj častnoj knjizi Nestezbila Ođtenibu kaule zur i izbjegavajte što više govor neistiniti. I kaže također uzvišeni ste zbila وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ i ne miješajte istinu i neistinu. Nemojte ih miješati. Stoga je, braćo, obaveza vjernika s jedne strane da navikava svoj jezik, da izgovara lijepe riječi, kao što je učenje Kur'ana, kao što je izučavanje islama, islamskih nauka i propisa, kao što je činjenje zikra raznovrsnog Allahu subhanahu wa ta'ala i tako dalje, kao što je privikavanje jezika da govori istinu i da ništa mimo istine preko njega ne izlazi, kako bi na taj način čovjek bio od onih za koje kaže uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala, neste zbila, وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاتِ الْحَمِيدِ Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na put onoga koji je hvale dostojan. To su oni koji su pohvaljeni od strane gospodara svjetova. Pa ih je on uputio našta? Uputio ih da govore lijep govor. I uputio ih na put onoga koje hvale dostoja Allah subhanahu wa ta'ala. S druge pak strane, braćo, obaveza je mu'minu da se kloni ružno govora kao što je laž, pa makar to bilo i u šali, kao što je ogovaranje, kao što je klevetanje, psovka, lažno svjedočenje, krivokljestvo i razvratan govor. Hvaleći Allah subhanahu wa ta'ala svoje dobre robove, kaže u svojoj časnoj knjizi, <clears throat> neste izbila, وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين A kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i kažu nama naša djela, a vama vaša djela, mir vama, mi ne želimo društvo džahila. Mi ne želimo društvo džahila. I ovo je taj lijepi postupak, lijepi postupak vjernika koji su izgradili svoj iman i učvrstili se na putu Allaha subhanahu wa ta'ala. Da onda kada vidiš i čuješ besmislice i loš govor i zabranjen govor, Šta ti je dužnost? Dužnost je da se potrudiš da to spriječiš. Da ustaneš i da nastojiš, ako možeš to da spriječiš, da prestane taj govor, to je najbolje što možeš da uradiš. Ako to nisi u stanju da uradiš fizički, onda ti je dužnost nakon toga da savjetom i riječima tražiš od tih osoba ili te osobe da prekine s takvim govorom. Pa ako ni to nisi u stanju, onda ti je dužnost da to srcem prezreš i da napustiš takvo mjesto. I da napustiš takvo mjesto i takvo društvo. I vidimo kako je Allah uzvišeni ovdje istakao osobinu svojih dobrih robova, koji kada čuju kakvu besmislicu, od nje se okrenu. Ne moš ništa da učiniš više šta ti je ostalo? Ostalo ti je da ne budeš sve dok toga. Da ne budeš svjedok toga i da ostaneš tu prisutan i da slušaš sve i svašta što se govori od takvog govora. Zašto? Zato što u najmanjoj ruci da te sve razmine, svako zlo od toga. Možda Allah uzvišeni spusti kaznu na te koji to govore, ako budeš u njihovom društvu i ti ćeš strati ako budeš u njihovom društvu, znaj da ćeš i ti stradat, ako dođe kazna Allah subhanahu wa ta'ala. Zato je boravak sa pokvarenjacima, druženje s njima, blizina s njima, i tako dalje, to je veliki musibet za jednog muslimana i velika opasnost da on ne napusti korake Islama i ne napusti put Sirata Mustaqima, a da priđe i približi se putu nevjernika. Zato je vraćao mjesto mu'mina da bude sa iskrenim i dobrim vjernicima, a da se kloni pokvarenjaka, da se kloni smutljivaca, zlotvora, jer Allah uzvišenim mu to zapovjeda u njegovoj časnoj knjizi Kada kaže uzvišeni gospodar nestezbila, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. A vjernici vjernice su prijatelji jedni drugima. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيع الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم traže da se čine dobra djela a od nevaljalih odvraćaju i namaz obavljaju i zekija daju i Allah i poslanik u njegu su pokorni to su oni kojima će se Allah sigurno smilovati Allah je doista silan i mudar. Na drugoj strani kaže uzvišeni gospodar وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ A nevjernici su prijatelji jedni drugim. Nevjernici su prijatelji jedni drugima. Pa kaže uzvišeni gospodar illa tef'aluhu takun fitnetun fil ardi wa fasadun kabir ne postupite li vi tako nastaće smutnja na zem i nered veliki to jeste ako među mu'minima ne bude ono kako je Allah uzvišeno opisao a to je da su oni jedni drugima prijatelji jedni drugima zaštitnici i jedni drugima bliski I jedni prema drugima milostivi. I od pomoći i tako dalje. Već se desi da ima muslimana ili da muslimani postanu prijatelji ili dostovi ili drugovi sa nevjernicima. Kaže uzvišeni, ako ne postupite tako, onda će doći do velike fitne i do velikog fesada na zemlji. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem praveći jasnu podjelu između mu'mina i nevjernika zabranio da jedan mu'min može naslijediti naslijediti nevjernika makar mu bio najbliži rud. Ne može ga naslijediti. Tako recimo ako je jedan vjer, ako jedan vjernik ima svog oca nevjernika ili svoju majku pa preseli sva njihova imovina može pasti bilo kome ali njemu ne može on ga ne može naslijediti Mu'min mora da se ogradi da se odvoji. I zato je došla zabrana, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne nasljeđuje musliman kafira nevjernika, niti nevjernik nasljeđuje muslimana. Nema nasljedstva u tome. I ova stvar, braću, je bliska svakome onome ko zaboravlja na podjelu s kojom je došla Allahu Đelešanuhu vjera. Pa, hoće da kaže, pa ja radim na poslu, pa moram da sam s njima lijepo, pa u bliskim odnosima, pa ovako, pa onako, pa stotiju neki, njima se smije i njima udovoljava i njima ovaj, za njih traži lijepe riječi, i pokazuje milost i dobrotu prema njima, a kada su u pitanju vjernici, dođe u meščit, spusti oveđe ispod oči. Musibet. Nema milosti prema islamu i Allahovim dželešanuhu robovima, koji su mu pokorni, a ima milosti i ima dobrote prema nevjernici. A od islama ti je da kada kreneš ulicom u šerijetskoj zemlji, pa ne iđe kjakir na toj istoj strani, da mu ne pustiš put, nego da te on zaobiđi Zato kada opisao Allah Đelešanuhu mu'mine, šta kaže? Ešiddao alel kufari rohama ubejna. Žestoki su prema nevjernicima, a milostivi međusobno. Žestoki prema nevjernicima, a milostivi međusobno. I to je lice mu'mina, nije lice mu'mina pokazao ne, neku lepotu islama. Oni mu svakodnevno braću po svijetu kolju i siluju sestre muslimanke, a on milosti prema njima i traži za njih lijepe riječi. Wallahi musibet, braću, šta se dešava sa ljudskim srcem. Musibet. Kad se počne grije tovari, onda čovjek više ne osjeća ni u čemu. Ne osjeća ni u čemu. Ne znam više da razdvoji šta je dobro, šta nije. Gdje je granica Islama? Izgubi orijentaciju. Također, braću, jedan od kuranskih ajeta u kome je Allah subhanahu wa ta'ala pokazao granicu između dobrog i lošeg jeste kuranski ajet u suratu an nur gdje kaže uzvišenje ste zbila والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci za nevaljale žene, čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci za čestite žene. Pa je ovdje Allah subhanahu wa ta'ala ukazao da za mu'mina, da za jednog mu'mina nije jaka žena. Nije jaka žena. I tamo gdje ti Allah Đelešanuhu odobrio da može mu'min oženiti kršćanku ili židovku, to jeste ehli kitabijku, šta ti je spomenuo i koju ti je od njih dozvolio? Samo onu koja je čestita. Samo onu koja je čestita. I kada su pitali Hasana el Basrija, koja je to od njih on je rekao ona koja nije imala druga ona koja nije imala druga danas subhanallah šta se kod muslimana dešava dešava se da sve pripisuju džehlu tamo gdje nema džehla i iđe ga ne bi smelo biti kaže pa to u džahilijetu bi pa to eto nije se baš tako znalo pa mora se tako postupiti. Pa i one ehli kitabike. I onda nalaze sve i svašta, žene se s tim, pa i to, iako mu rodi dijete, onda ima problem i sa ženom, i sa djetetom, i sa samim sobom, i ne zna više gdje mu je glava. Zato je Allah uzvišeni ukazao da za mu'mine su samo čestite žene. Zato što su mu'mini čestiti. I za njega može mu biti supruga samo ona koja je čestita. Ne može biti druga. Ne može biti prljavština onome koji je čist. Jer to je nespojivo. Čisto se mora sa čistim sastaviti. A prljavo sa prljavim. Koliko danas ima primjera u našem narodu da čovjek kada udeje svoju čjerku pa mu dođe prosac On ga i ne pita da li onaj klanja namaz. I ne pita ga to. Pita ga gdje živi, pa ako je u gradu, pita koliko ima kuću, pa kako ima sređenu kuću, pa gdje radi, pa kolika mu je plata i tako dalje, tako dalje. Pita, sve ga pita od njavuku. A ne pita ga da li je on moralan. Da li se on boji Allaha Đelešanuhu, da li, da li je na granicama Allahove vjeri ili nije. I onda kada mu ovaj ispriča, kolika mu je kući, koliko spratova ima i šta sve unutra ima i koliko on novca ima, ova jedva čeka da mu je da. Međutim, nakon kratkog vremena, kada istekne rok probe, onda drži se i čerka za glavu i otac i majka i svi redu. Zašto? Zato što nisu pitali za ono zašto su trebali da pitaju. Pa su ono što im je u emane dao, a evlat je takav, da ti ga Allah uzvišeno u mane dao, dao si ga čuvaš ga subhanallah 15 i 20 godina čuvaš da to bude čestito i da to bude ono kao što Allah uzvišeno opisuje hurije kao biser u školci i onda ga dadeš nekom pokvarenjaku koji je sad prlja zato što nema ni imana i zato što se odo svim prljavštinjama dunjalučkim I dadeš ga njemu, ne pitaš ni koje ništa je. I još počne ga paliti. Viđen mašala na oči, lijep, crnomanjas, visok, razvijen, ovakav, onaka. Šeitan mu došao da mu traži čerku, on počeo da paliti šeitana kakav je. Viđen ovakav, onakav. S druge strane, također, kada se čovjek ženi ista stvar koje je ovdje ne smije da gleda samo u ljepotu ne kažem nemoj da gledate nego uzimajte ružne tražiti lijepo jer je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao jednom ashabu otidi vidi jer među njima ima i ružnih i lijepih neće se možda sutra svidjeti pa ćeš zbog toga nećeš to moći da prebrodiš pa će to biti problem Međutim, to lijepo može samo da dođe nakon imana, a nikako bez imana. Žena nema namaza, nema islamske nošnje, nema ništa. Ali je on vidio da ona lijep. Kaže, mi ćemo to doterati. E nećeš ti doterati što ti hoćeš, nego će biti doterato samo ono što Allah uputi. Samo ono što Allah uputi. I ono što ima razloga i ima svoj uzor da bude zaista dobro i lijepo od strane Allaha Đelešanuhu upućeno na pravi put. Zato vidimo mnoge koji nakon što su uzeli lijepu ženu džahilku, umjesto da krenu čvršće pravim putem, jer ženitba vraćao nije samo da bi se razmnožavali ljudi, ženitba je pomaganje mu'minu na putu kad to Allaha gospodara svjetova da se sačuvaš harama da se sačuvaš harama na putu ka Allahu azzavodjel i nakon što su uzeli takve žene onda više nema ni njega ni tima nje i e šta će biti od njih i šta će biti od njihovog evlada to je posebno to je posebno pitanje i o tome se puno o tome se puno nema šta ni govoriti zato što se više većina od toga dobro zna i vidi. I kao braćo što je Allah uzvišeni razdvojio ljude na dobre i na nevaljade na dunjaluku, isto tako će ih razdvojiti na sudnjem danu. Doće do te podelje. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يومئذ يتفرقون Kaže na dan kada nastupi čas uživljenja, ljudi će se razdvojiti. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون Oni koji su vjerovali dobra djela činili, oni će u dženeckim, dženeckom perivoju će se radovati. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة fa faulaika fil azab fil azab muhdarun a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše i susred na sudnjem danu poricali u trajnoj će muci biti i kaže uzvišeni la yastawi ashabu nari wa ashabu al-janna ashabu al-jannati humul faizun nisu jednaki stanovnici vatre džehennemske i stanovnici dženneta stanovnici dženneta će zasigurno postići ono ono što žele. Zato, braćo moja, gledajući u sve ove dokaze šerijata gospodara svjetova i gledajući kakvu je podjelu napravio Allah uzvišeni po pitanju ružnog i lijepog, odnosno zabranjenog i dozvoljenog, jednom mu'minu ostaje samo da se trudi i da nastoji da se okiti svim onim tajibatima, onim lijepim stvarima koje su spomenute u tekstovima šerijata kao lijepe kako bi došao Allahu Đalešanuhu a Allah uzvišeni njime bio zadovoljan i da nastoji da od sebe odbaci sve ono što je ružno i što je zabranjeno kako bi se sačuvao kuće kuće nesnosne patnje a to je džehennem koji je pripremljen za one koji su bili na haram i na kufru i na prljavštini i na onome što je što je ružno لئن كان الناس يعبرون إلى الموت عن طريق الحياة